подкасты радыё свабода кадавы прызнаў экстрэміскім фармаваннем беларускія выдавецтвы якія друкуюць кнігі по-беларуску і распаўсюднікаў кніг частка з іх цяпер за кратамі чым вылучаецца справа выдаўцоў у рэпрэсійным канвееры ў беларусі у чым падабенства і адрозненне паміж сталінскімі і цяперашнімі рэпрэсіямі ў дачыненні да людзей слова выдаваць кнігі па-беларуску стала злачынствам у беларусі Добры дзень тут Ганна Соусь, новы віток рэпрэсій супраць выдаўцоў кнігаў і журналістаў мы абмяркуем з пісьменнікамі Сашым Філіпенкам і Александром Лукашыком, а таксама старшыня беларускага пэну Тцяны Нядбаі дырэктарам фонду камунікат Яраславам Вуніком. У спіс так званых экстрэміскіх фармаванняў КДБ Беларусі ўнёс неіснуючую кааліцыю друкаваных выдавецтваў, куды ўключыў ніяк не звязаныя паміж сабой выдавецтвы і асобных распаўсюднікаў кнігаў. Гэта камунікат, логвінаў, Андрей Нушкевіч, а таксама шэсць канкрэтных асобаў выдаўцоў распаўсюднікаў. Адны працуюць у Польшчы, хтосьці ў літве выдавецтва з міцерколасу Беларусь, але яно было ліквідаванае ў 24 годзе. У канцы лютага ў Мску прайшлі затрыманні выдаўцоў і распаўсюднікаў кнігаў, агулам затрымалі як мінімум 10 чалавек частку з іх адправілі на сотні і зараз з намі на сувязі пісьменнік саша філіпенко чые кнігі чырвоны крыша слон прызнаны ў беларусі экстрэміскімі добры дзень добрый день саша с чым вы звязваеце вот эту рэпрэсіўную кампанію супраць выдаўцоў супраць распаўсюднікаў беларускіх кнігаў Ну, мне падаецца, што гэта кампанія працягваецца ўжо дзегоддзі і гэтая краіна працягвае намагацца зрабіць усё каб не было літаратуры на ніякай мове не беларускай не на расійскай мове а, зараз у іх з'явіўся час атрымалася дайсці да выдаўцоў таксама там займаліся чымсьці іншым для мяне падаецца калі там трошки сур'ёзна адказваць мне падаецца што гэта адзін з крокаў каб зноткі у прарваць гэтую сувязь паміж беларусамі які знаходзяцца за мяжой з беларусамі які застаюцца ўнутры краіны якія працягваюць чытаць і літаратура зараз гэта адзін з такіх масткоў які дапамагае нам а, там нягледзячы на ўсё што здараецца трымаць сувязь і там лукашенко і яго людзі яны гэта разумеюць і таму такі моцны удар па выдаўцом таксама адзін у заключаных у спіс так званых экстрэміскіх фармаванняў кіраўнік фонду камунікатор кераслаў Яванюк наступным чынам пракаментаваў свабодзе гэтае рашэнне. Давайте паслухаем. На гэты момант можна проста сказаць, што гэта працяг рэпрэсіяў рэжыму лукашэнкі ў адносінах да выдавецкай сферы. Да людзей, якія выдаюць кнігі, да людзей, якія займаюцца распаўсюдам гэтых кніг, і яны вырашылі прыдумаць нейкую кааліцыю выдаўцоў да яе прышпіліць людзей якіх зараз трымаюць за кратамі і прышыць ім справу супрацоўніцтва як я так разумею з экстрэмісцкімі з экстрэмісцкім фармаваннем я хочу адразу сказаць што ніякая кааліцыя выдаўцоў у якую ўваходзілі б гэтыя суб'екты і людзі пералічаныя у тым камуніке KDB, nie istnieje. Prosta. Nie istnieje u przyrodzie taka koalicja, a kiedy nie istnieje taka koalicja, znaczyć nie ma nijakiego ekstremistskiego formowania. Wiadomo, że getaje raszenie KDB e, Łukaszenki jano e, nie zrobić bolsz lochkaj pracy białoruskich wydawiectw u zamierzy, jaka jej tak niejość prostaj, ale nie думаю, каб надта яна паўплывала на тых, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Таму што фонд камунікат надалей будзе займацца тым, чым займаўся дагэтуль, мы будзем папаўняць рэсурсы беларускай інтэрнэт бібліятэкі камунікат кропка орг, якая існуе ўжо больш за чвэрць стагоддзя, gdzie sabrana już o bolj za 70 tysięcy różnych typu białoruskich publikacji, o knih, czasopisał, gazetał, audiobookał, u się to po białorusku i się to na innych mowach pra Białoruś. My nadalej będziemy tak samo adliczbować białoruską presu, białoruskie gazety. Będziemy tak samo wydawać drukowane knihy, a od początku naszej działalności przeszło już bolsz za 4 годов. Za ten czas my wydali bolsz za 70 drukowanych knih i zapisali bolsz za 60 audiobooków z współczesnej białoruskiej literatury i zapisam audiobooków tak samo na dalej będziemy zajmować. A oprócz tego będziemy tak samo ładzić autorskie sustrecze, bliżejsze z ich projdąć już u czaćwier u Warszawie, u Centrum Białoruskiej Solidarności, później u Piatnicu na Międzynarodnym Kniżnym Kirmaszy u Poznani i u Niedzielu u Muzei Wolnej Białorusi u Warszawie. Гэта будуць сустрэчы з рознымі пісьменнікамі, з рознымі аўтарамі, кнігі, якія будзем прэзентаваць таксама вельмі розныя. Так што не будзем спыняцца, не плануем спыняцца, будзем далей працаваць. Падрабязнасці пра гэтыя сустрэчы кожны, хто захоча можна знайсці ў нашых сацыяльных сетках. Ярослава Іванюк, так і кіраўніца інстытуту беларускай кнігі Лілія Ільюшына запэўніваюць свабоду, што ніякай кааліцыі выдаўцоў, пра якія гавораць КДБ у рэчаіснасці не існуе ні ў абвешчаным складзе, ні ў якім іншым. Навошта было прыдумляць кааліцыю выдаўцоў, якія тут могуць быць версіі. Ну, таму што трэба паказаць, што гэта весь такія вельмі моцныя людзі, якія могуць нешта зрабіць для Рэспублікі Беларусі там жа павінны яны ў КДБ працаваць ім бы ўвесь час патрэбна нешта выдумляць яны павінны з кімсьці змагацца і вось нібыта ёсць нейкая каліцыя Ну для іх кааліцыі мне падаецца усе беларусы ім трэба было просто прыдумаць кааліцыі беларусаў які э, просто намагаюцца жыць нармальным жыццём у гэтым сэнсе гэта ж такі серыялізм напрыклад у А, вось я ведаю, што яны адчынілі другую справу супраць мяне і другая справа супраць мяне у ёй напісана, што а, зараз яна таму, што я нібыта размаўляў пра сваю кніжку, праслон і э, таксама даваў нейкае інтэрв'ю і нібыта таму што кніжка яна ўжо экстрэміцкая я не магу пра яе размаўляць я не магу пра яе нічога не казаць і нельга там э, не дома маць не не гандляваць ёй нельга і таму нібыта адчынена крымінальная справа таму што я распавядаю пра сваю кніжку і ў гэтым сэнсе калі мы не Э, намагаемся неяк так э, сур'ёзна падыходзіць да гэтых людзей мне падаецца што гэта не заўсёды патрэбна тому што мы не зразумеем нічога што ім хочацца зрабіць э, мне падаецца што ім хочацца зрабіць так каб не было кантактаў і канешне зрабіць так каб беларускім выдаўцам якія зараз у выгнанні было працаваць цяжэй цяжэй А давайте трошки больше про новую криминальную справу. Я так разумею, она была заведена за интервью YouTube каналу Обычное утро, так и приходили с, э, до вашей до вашей семьи в Беларуси. Расскажите, что отбывалось? Адбывалася э, новы ператрус быў у э, бацькоў, таму што я там прапісаны э, таксама незразумела не навошта яны прыходзяць так яны ведаюць што там мяне ўжо пять гадоў няма ў беларусі але яны прыходзяць э, і там у сувязі з гэтым інтэрв'ю яны спрабуюць нешта новае знайсці ў кватэры дзе яны ўжо былі дзе яны ўжо нічога не, не знайшлі ну і мне падаецца што гэта такое проста яны там зноў і зноў там дасылаюць нейкі сігнал што вось мы сфочым што мы глядзім усе інтэрв'ю што мы ведаем то што ты кажаш ж у гэтым сэнсе не вельмі зразумела што яны робяць таму што першую справу яны адчынілі уже двадцать три гады таму яна ўсё яшчэ яшчэ не было ніякага прысуда то есть невядома чым там займаецца моя следчая і зараз у мяне два следчых можа яны там адзін з другім созваніваюцца там абмяркоўваюць нешта можа там уже нарэшце будзе там вынесены нейкі прысуд па першай справе ці зараз яны хутчэй здзеюць там другую справу э, так гэта просто ціск э, які яны ўвесь час там дасылаюць сігнал што мы сочым за тым што ты робіш я ведаю што следчы глядзяць усе інтэрв'ю глядзяць ну нібыта можаш напэўна не маю іх больш працы іншай каб глядзець інтэрв'ю пісьменнікаў але можа гэта і добра таму што яны таксама трошкі ў міры літаратуры яны ведаюць і сачаць што адбываюцца яны мабыць нават чытаюць тое што мы пішам А, а што за справа па якім паводле якога артыкулу паводле якога абвінавачання завезеныя я зараз не, не, мне падаецца што першая справа гэта 130 частка 3 а зараз я не памятаю я пісаў мне падаецца што 361 частка другая цяпер я не памятаю трэба паглядзець я просто Ну, вот адначасова з рэпрэсіямі ў дачыненні да пісьменнікаў, выдаўцоў, распаўсюднікаў кнігаў працягваюцца ўзмацняюцца рэпрэсіі супраць журналістаў. Вот, нядаўнія два судовыя працэсы журналіста пала добровольского асудзілі на 9 гадоў пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў здрадзе дзяржаве былых кіраўнікоў баранавецкага незалежнага порталу навіна владимира янукевича андрея пакаленко асудзілі на 14 і 12 гадоў пазбаўлення волі адпаведна ізноў жа абвінаваціўшы ў здрадзе дзяржаве ну пры гэтым абарон праваабаронцы кажуць што ёсць пэўныя змены ў характары рэпрэсію беларусі што часцей сталі прысуджаць так званую хатнюю хімію а вось у выпадку журналісткамі журналістамі тэрміны якраз агр грамаднае якое тут можа быць тлумачэнне мне падаецца что рэжым разумее што яму будзе патрэбна далей гандляваць людзьмі і яму трэба знаходзіць зараз людзей з імёнамі і яму трэба знаходзіць людзей якімі нібыта можна гандляваць как бы гэта не выглядала нібыта ёсць людзі якія як рэжымы падаецца яны смогуць прадаваць абменьваць на санкцыі потым і людзі якіх ней таму калі яны зараз так шмат людзей выпусцілі ім патрэбны людзі на гэтай месцы і патрэбны новыя ахвяры і канешне добра для іх для рэжыма калі гэта вядомыя журналісты ці калі гэта вядомыя праваабаронцы ці дзечы ці выдаўцы яны таксама разумеюць што пра што можна размаўляць размаўляць з еўрапейцамі пра што нельга размаўляць на што за каго будуць там напрыклад калі у вас ёсць у закладніках нейкі пісьменнік яны разумеюць што там тады за яго будуць там э, змагацца пен цэнтры ў сялякі ў еўропі у гэтым сэнсе гэта такі тавар для іх які нешта каштуюць які потым можна абменьваць на санкцыі і мы же бачым што у зараз калі людзей адпускаюць адразу на гэтай ж месцы новых людзей э, захопліваюць у гэтым сэнсе мне падаецца што проста рэжым шукае і шукае людзей якіх можна пасадзіць каб потым ім гандляваць так э, вы свядома лічыце што менавіта вядомых людзей журналістаў пісьменнікаў выдаўцоў бяруць дзеля таго каб далей ну, гэты працэс гандлю ну, каб было каб было гандляваць сапраўды вядомымі імёнамі сапраўды гучнымі гісторыямі Ну гэты рэжым гандлюе людзьмі ўжо 30 год я не, не бачу, чаму ён павінен спыніцца нібыта і калі рэжым бачыць што гэты гандаль працуе калі рэжым бачыць што ўсе 30 год там э, калісьці лепш калісьці не але ўсё ж таки гэта працуе і зараз мы бачылі што ідзе зноў такі размовы пра тое што вось там мне падаецца учора ці пазаўчора там э, нейкі прадстаўнік э, беларускіх улад людзей якія ўтрымліваюць уладу беларусі казаў што ну вось мы ж адпусцілі зноў такі сколькі то людзей чаму э, еўропа ніяк не адрэагавала на это і гэта просто э, ну там толькі гандлямі можна назваць няма ніякага іншага слова каб гэта там неяк апісваць і канешне рэжым разумею што гэта адзінае чым можа гандляваць там но ну, ёсць нейкія ресурсы але людзі для іх застаюцца самым такім лепшым і моцным ресурсам за ўсе гэтыя гады я бачу ні адной абстане чаму б яны павінны былі б спыніцца выдаваць кнігі по беларуску у беларусі становіцца стала небяспечна практычна немагчыма а чытаць а пакупаць кнігі ну я не ведаю цяжка казаць я вас ведаю што мае две кніжкі нельга пакупаць іх нельга нават э, вы не можете размаўляць пра іх нават цытаваць вы іх не можетеце таму гэта конечно небяспечна але таксама ну не, не вельмі зразумела што ў гэтых людзей яны там працягваюць ціск яны робяць усё каб людзі не маглі пакупаць там ну што мы будзем рабіць на гэта там сёння мы вырашылі я э, там уже давно выкладваў усе свае кніжкі у інтэрнэт каб кожны мог прачытаць іх іх не, не, не трэба купляць у гэтым сэнсе мы зноўкі зробім усё каб зараз усе электронныя кніжкі на беларускай мове былі ў маю адкрытым доступе каб кожны хто хацеў бы іх пачытаць чытаў гэту экстрэмійскую літаратуру і ў гэтым сэнсе мне падаецца што ну неяк вельмі яны дрэнна пра нас думаюць яны думаюць што напэўна ну вось пісьменнік калі яго лішаюць гэтай магчымасці зарабляць грошы на беларускіх кніжках ён не будзе адчыняць Э, доступ да сваіх кніжак але канешне будзе і канешне людзі будуць іх чытаць і канешне тады ім прыйдзецца ну мне падаецца зачыняць не выдавецтва ім прыйдзецца зачыняць не там нейкія крамы ім трэба будзе зачыняць інтэрнэт таму што ўсе гэтыя кнігі есть у інтэрнэце так яны нібыта у Э, не даюць людзям трымаць у руках кніжку да? гэта таксама гэта вельмі істотна каб у вас была кніжка але э, такі час што людзі могуць там друкоўваць гэту кніжку сябе дома і у іх ёсць магчымасць яе зараз там адшукаць і пачытаць і тое самым будзем рабіць і с аўдыё кнігамі яны будуць таксама бясплатны можна будзе іх чытаць А, Саша, ну, вот вы професійны пісьменнік вы жывеце з таго што прадаеце свае кнігі вашыя кнігі перакладзеныя на многія мовы і ну, гэта крыніца крыніца даходу но не кожны беларускі пісьменнік мае пераклады кнігаў і, і не, не можа атрымліваць гэты доход і калі все выкласці бесплатна а то ну, то за што будуць жыць беларускія пісьменнікі Ну на жаль э, калі беларускія пісьменнікі калі іх не перакладаюць так шмат напрыклад як мяне э, на жаль калі я у у іх ёсць кніжкі толькі на беларускай мове ему ўсё роўна э, прыходзіцца работать дзесьці таму што на жаль даволі цяжка жыць на тое каб зарабляць толькі на беларускай мове і на кніжках на беларускай мове у гэтым сэнсе гэта там іншая праблема пра тое як зараз увогуле жыць пісьменніку і што літаратура гэта нібыта такое хобі што ты ўвесь час час павінен дзесьці працаваць і потым у свабодны час пісаць кніжкі Таму мне падаецца што людзі якія вось так э, нейкі ціск аказваюць праз гэта яны не вельмі разумеюць увогуле як пісьменнікі зарабляюць яны не вельмі разумеюць што гэта не стрымае нікаго не з пісьменнікаў гэта канешне, э, ціск на выдаўцоў які зарабляюць тым што прадаюць гэтыя кніжкі для выдаўцоў гэта сур'ёзны тыск але для пісьменнікаў ну мне падаецца што нет Ну, яшчэ адна праблема, што асноўнай аўдыторыяй вашых кнігаў, кнігаў іншых пісьменнікаў, ну, збольшага будуць тыя, хто цяпер жывуць па-за межамі Беларусі. А ну, ці лічыце, ці будзеце лічыць вы сябе тады эмігранцкім пісьменнікам, што гэта значыць? Нет, конечно, все ровно. Я каждый день отрымливаю листы из Беларуси, я каждый день отрымливаю поведомления из Беларуси. И мы разумеем, что коли бы зараз у нас была махчимость э, делать некие импрезы в Беларуси, в Минске, в других городах, то там было бы шмат-шмат людей, которые бы приходили на эти импрезы зараз гэта немагчыма але няма такого адчування мне падаецца что наадварот калі яны нешта там вось зачыняюць калі яны оказваюць такой ціска адразу у людзей э, жаданне пачытаць гэта калі яны нават не чыталі што ж там такое зрабілі гэтыя пісьменнікі пра што ж яны такое напісалі што гэта трэба вось э, зараз там э, выпадковаць не выпадкова Э, я не ведаю зачыніць э, нейкія там такія там, там накладваць арышты на выдавецтва і тады дап мне падаецца што гэта толькі э, добрая справа для літаратуры і ізноўкі у людзей там з'яўляецца інтарэс для таго што мы робім От калі параўноўваць са сталінскімі часамі, то сталі, напрыклад, там цікавіўся літаратурай, цікавіўся пісьменнікамі, кантактаваў з некаторымі, там шмат пісьменнікаў было расстраляна, але тым не менш была цікавасць пэўнай улады да, да, да, да літаратуры. Цяперашняя ўлада Беларусі літаратуры ніколі не цікавілася, але вот гэтымі рэпрэсіўнымі дзеяннямі, напэўна, паказвае, што ўсё ж усведамляе сілу слова, ці вы згодныя. Так яна ўсведамляе сілу слова, яна ўсведамляе, што пісьменнікі гэта таксама і галасы, якія працягваюць распавядаць пра тое, што адбываецца ў Беларусі распавядаць калі мы з'яўляемся на нейкіх пляцоўках на еўрапейскіх пляцоўках ці мы выкарыстоўваем газеты еўрапейскія каб распавесці пра то што рэпрэсіі не скончыліся і пра то што працягваецца то што пачалося ў 2020 годзе і мне падаецца што яны канешне разумеюць што гэта Э, что там мир беларускай літаратуры гэта не іх сябры гэта не не людзі з губопіку гэта не людзі там як і пасха з федэрацыі хакея ці нехта хто там нібыта адданы э, лукашенко яны канешне разну для іх увогуле людзі свабоды э, людзі культуры для іх канешне ворагі таму што яны не разумеюць як гэта можа быць што людзі з іншым там у людзей можа быць нейкі там іншай каштон каштоўнасці людзі могуць э, у сур'ёз размаўляць э, пра тое што беларусі павінна быць свабода пра тое што нам патрэбны нейкія фундаментальныя каштоўнасці якіх у нас зараз няма канешне э, яны працягваюць барацьбу з усім з кім толькі можна працягваць барацьбу гэта будзе там гэта будуць і тэатры якія разгромлены і людзі якія займаюцца кіно і журналісты і усялякія людзі слова таму што канешне слова для іх апаснасць калі пра слова можна працягваць мне там вось намагацца свабоды для іх канешне гэта вельмі страшна а, дзякуй вялікі дзякуй вялікі за тое што прыйшлі ў эфір свабоды прэміум нашым гостцям быў пісьменнік саша філіпенко дзякуй І зараз з намі на сувязі татяна нетбай старшыня беларускага пэну які кДб беларусі 27 лютага прызнаў так званым экстрэміскім фармаваннем добрый дзень татяна добрый дзень Якое ваша тлумачэнне, чаму ўлады распачалі рэпрэсіі супраць выдаўцоў? Ну давайте памятаць пра тое, што э, рэпрэсіі супраць людзей культуры працягваюцца ўжо даўно. Проста стратэгія ўладаў заключаецца ў тым, каб гэтыя рэпрэсіі працягваліся ў ценю і э, было як мага менш інфармацыі ў публічнай прасторы пра гэтыя рэпрэсіі. Аднак э, не публічна нам вядома пра шматлікія факты рэпрасавання дзеячаў культуры. Вось нарэшце дайшла чаргаева да выдаўцоў. Я заўсёды гэта звязваю з тым, што лады да культуры даходзяць у адно з апошніх чэргаў і вось вось э, нарэшце дайшлі до гэтага рукі гэта звязана з тым што лады недоацэньваюць з аднаго боку вагу культуры і ўплыў культуры а з іншага боку э, выкарыстоўваюць яе як э, інструмент для абслугоўвання сваіх ідэалагічных інтарэсаў Ну, вы гарце пра сістэмны характар рэпрэсіі, але калі казаць пра трыгер пра пэўную падставу ці магла стаць пэўным трыгерам смерць выдаўца рамана цымберава ну пра якую шмат пісалі незалежныя сМ якія ўлады прызналі экстрэміскімі ведаеце мне здаецца што гэта я бы называла гэта крыху спекуляцыямі нават э, вось разважанне пра тое што смерць рамана цымберава чы ці Э, некралогі э, пра рамана сталі такой прычынай вядомыя нам факты э, ускосна сведчаць пра тое што рэпрэсіі ў дачыненні да выдаўцоў да людзей звязаных з кнігамі пачаліся раней за гэтую смерць і тут наадварот можна было б казаць ці выказваць меркаванне што гэтая смерць магла быць прыспешаная простой цяжкі нервовы стан у якім знаходзіўся таксама раман які быў у аб'екце безумоўна я думаю што калі б ён не памёр да яго б таксама прыйшлі б у у гэтыя э, дні. Спадарня Тацяна, якія небяспекі, якія рызыкі нясе экстрэмісцкі статус для людзей слова і для чытачоў у Беларусі па за межамі Беларусі? Ну, глядзіце на самом рэч у дзяржавы ёсць сёння цэлы э, вялікі партфель інструментаў э, для рэпрэсіі для абмежавання дзейнасці гэта як прызнанне матэрыялаў і кніг э, экстрэміскімі матэрыяламі гэта прызнанне кніг таксама матэрыяламі якія могуць наносіць шкоду нацыянальным інтарэсам рэспублікі беларусь і вось цяпер гэта яшчэ прызнанне экстрэміскімі фармаваннямі беларускіх выдавецтваў таму што беларускі пэн быў прызнаны экстрэміскім фармаваннем але акрамя таго за некалькі некалькі дзён да гэтага выдавецтва Гутенберг, а цяпер і камунікат Янушкевіча Логінаў былі таксама прызнаны экстрэміскімі фармаваннямі. Што гэта, якія наступствы гэта выклікае, што гэта нясе для людзей унутры Беларусі. Вось калі раней я казала пра экстрэмісцкія матэрыялы, гэта тое, што э, цягне за сабой, магчымую адміністрацыйную адказнасць калі ж мы кажам пра экстрэміскае фармаванне і пра любыя кантакты з экстрэміскім фармаваннем пра набыццё кніг а гэта значыць гэта можа трактавацца як фінансаванне экстрэмізму ці экстрэміскага фармавання гэта все ўжо крымінальны статус гэта ўжо статус крымінальнай справы і для людзей гэта выліваецца ў рэальныя тэрміны турэмныя вы гаворыце пра сістэмны характар рэпрэсій супраць людзей культуры от калі гаварыць пра штаб пра маштаб то а, гэтых рэпрэсій пасля 2020 году якімі лічбамі якімі тэндэнцыямі вы маглі б падзяліцца ну на беларус на сайце беларускага пэна акурат доступная справаздача пра э, сітуацыю сферы культуры ў 2025 годзе і там мы больш за тысячу фактаў такіх рэпрэсій фіксуем і гэтая лічба яна не зніжаецца з кожным годам ужо шосты год мы робім такі моніторинг не менш за 1435 выпадкаў рэпрэсій мы зафіксавалі ў 2025 годзе і пры гэтым не менш за 144 дзеяча культуры знаходзяцца ў месцах пазбаўлення або абмежавання волі у тым ліку на хатняй хіміі сярод іх на не менш за 30 літаратараў і людзей слова. Вось э, лічба, якімі можна паказаць э, рэпрэсіі ў сферы культуры. Ці можна гаварыць, што гэта рэпрэсіі супраць беларускай мовы, супраць беларускамоўнай кнігі? безумоўна тут ведаеце наогул варта згадаць пра тое што забароненыя кнігі гэта не э, вынаходжанне забарона кніг гэта не вынаходжанне беларускіх уладаў такія сітуацыі э, вельмі частыя здараліся ў гісторыі розных дзяржаваў але і ў сучасных гісторыях у сучаснасці гэтых дзяржаў таксама яны здараюцца забароны кніг але у беларускай сітуацыі унікальнасць заключаецца ў тым што забараняюцца кнігі якія рэальна не нясуць экстрэмізма ў сабе не маюць э, тэрарыстычнага складніка ў сабе не нясуць шкоды грамадству а э, скіраваныя на апісанне э, нашай гісторыі напрыклад на канцэнтруюцца на ідэнтычнасці беларускай якія там пишуць пра Беларусь э, і э, пра, пра, пра нашу культуру у гэтым сэнсе або нават э, не пішуць пра беларусці пра нашу культуру або просто з'яўляецца перакладамі нейкіх культавых тэкстаў на беларускую мову што безумоўна развівае беларускую культуру што развівае беларускую мову і гэтыя кнігі таксама рэпрэсуюцца і што яшчэ я хочу падкрэсліць што гэтая сітуацыя рэпрэсіі гэта не сітуацыя нашых апошніх шасці гадоў безумоўна цяпер мы на такім на піку гэтых рэпрэсій гэта у найноўшай гісторыі беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі Але давайте згадаем э, часы сталінскіх рэпрэсій, калі э, супраць беларускай кнігі э, яны былі дастаткова высокія, што апісаў у сваёй кнізе Александра Лукашук. Э, і наогул я бы хацела казаць ужо пра два стагоддзі рэпрэсій супраць беларускай кнігі, супраць беларускай мовы, супраць беларускіх людзей культуры. І, і тое, напэўна, што мы выжываем і што мы ёсць у 2026 годзе як беларусы, як людзі, якія маюць сваю мову, сваю культуру і свае кнігі, гэта відавочны поспех і э, відавочнае сведчанне таго што мы выжылі выжываем і супраць, здольныя супраціўляцца э, сістэмным э, рэпрэсіям ну і я спадзяюся што і сённяшнія часы э, хазяіны вельмі цяжкі і мы страчваем часам беззваротна некаторыя э, э, некаторыя целые, целые пласты культуры мы страчваем калі асабліва казаць напрыклад про канфіскаваныя рукапісы пра кнігі якія нават не могуць дзівіцца таму што яны былі знішчаныя яшчэ на этапе рукапісаў э, то э, вось э, э я спадзяюся што мы зможам і з гэтай сітуацыі выжыць і застацца народам застацца э, со сва... народам са сваёй культурай спадарня татяна дзякуй вялікія гэта была татяна нетбай старшыня беларускага пэну татяна нетбай згадала даследчую працу пісьменніка былога дырэктара беларускай службы радыёсвода александра лукашука і ён зараз якраз з намі на сувязі добрый дзень александр добрый дзень У спіс так званых экстрэміскіх фармаванняў камітэт дзяржаўнай бяспекі беларусі ўнёс неіснуючы ў рэальнасці коалицию друкованных выдавецтваў і туды ўключылі ніяк не звязаныя паміж сабой выдавецтвы асобных распаўсюднікаў кніг вы глыбока вывучалі механізмы сталінскіх рэпрэсій у тым ліку супрадзеячоў культуры якія паралелі тут напрошваюцца вот калі параўноўваць цяперашнюю справу беларускіх кнігавыдаўцоў з рэпрэсіўнымі кампаніямі тридцатых гадоў наброшванне оно зусім не выпадковае таму што для яго ёсць подставы Перш за ўсё это, канешне, я бы сказаў структурныя падабенствы. Галоўная мэта супадае. это контроль над э, культурай і словам. І супадаюць э, спосабы яе дасягнення. Это крымінналізацыя культурніцкай дзейнасці. Это удар па нацыянальнай інтэлігенцыі. І гэта наданне э, функцыі ідэалогіі гістарычнай навуцы вот, вот эти четыре структурные э, характеристики однольковые, что у сталинской тоталитарной системы, что у э, тем, что зараз мы бачим, назирается у Беларуси. Вот если почать по парадку, э, скажем, контроль над культурой и словом. Мы все ведаем роман Джорджа Орвелла 1984. Там говорка идет про контроль над думками. Вось кантроля над думкамі пакуль няма не ведаю ці штучны інтэлект этому дапаможа бо в прынцыпе развіццё тэхналогій это менавіта тое над чым базуецца інфраструктура э, любого таталітарнага рэжыму так было ў двадцатым стагоддзе ну і в двадцать першым стагоддзе верагодна таксама так можа быць але вось калі вярнуцца да таго на бліжэйшае што ёсць кантроль над думкамі это кантроль над словам любая вайна супраць свабоды пачынаецца супраць вайны э, супраць слова. У Беларусі э, цяпер завяршаецца фармаванне таталітарнага рэжыму, якое пачалося, я думаю, в 1994 годзе, калі выйшлі э, газеты з белымі плямамі. На загад, дарэчы, Александра Лукашэнкі, які вось тады ўжо сваім пачуццём адчуў, адкуль для яго можа быць галоўная пагроза. Пры Сталіне дзяржава кантралявала літаратуру і мастацтва ад кіно да цырка і навуку вот любая ідэя якая не адпавядала дзяржаўнай ідэалогіі могла лічыцца варожай ну, калі паглядзець вот на гісторыю напрыклад барацьбы розных супраць э, розных праяваў культуры уражанне такое что нічога нельга зразумець ну з чаго бы раптам змагацца супраць нейкага фармалізма ці супраць там э, нейкага не Э, абстракционизма. а Больше того, этой формалисты 20-х годов и 30-х, это же были революционеры, они были за новый быт, за революционные измены, за футуризм. Тем не менш, яны былі іншыя. А і вось іншае азначала варожасць. Здавалася, якую пагрозу несе кніганошыя ўдаха ці там кіраўнік маленькага выдавецтва, дзе кнігі выходзяць накладам там, 100 особников а розніца не в ты э, пагроза не в тым што яны робяць а пагроза в тым якія яны і то что мы зараз назіраем у беларусі это ціск на незалежныя разгром незалежных выдавецтваў прызнанне кніг там экстрэміскімі матэрыяламі затрыманне выдавцов распаўсюднікаў мэты можна бачыць што абсалютна аднолькавыя што у сталінскага рэжыма што у цяперашняга беларускага это манаполія дзяржавы на на інтэрпрэтацыю культуры історыі ідэнтычнасці гэта калі казаць пра падабенства а ў чым адрозненне паміж сталінскімі паміж лукашэнкаўскімі рэпрэсіямі ў дачыненні да людзей слова да людзей культуры дачыненне колькасныя няма таго маштабу фізічнага знішчэння людзей в тым ліку носьбітаў культуры нацыянальнай інтэлігенцыі які быў пры сталіне і які мы атаясамліваем са словам куропаты. Гэтага нема. Гаварыць, што это тое самае, знаце, неправільна, потому што это будзе крыху ну, недоацэнка прыняжэння таго перыяду страшнага, які адбываўся э, пры сталіне. Сучасныя рэпрэсіі таксама э, закранаюць людзей культуры, выдавцоў кніг мы пра гэта гаварылі, гісторыкаў, даследчыкаў, але э, іх як бы масава не расстрэльваюць. Але тут ёсць нейкая асаблівасць. Э, асаблівую ролю мне здаецца у Беларусі зараз іграюць э, то, што мы называем і тады, але цяпер в значна большай ступені расійскі імперыялізм. расійскія спецслужбы, якія кіруюць беларускімі сілавымі структурамі. Вот ну нельга не адчуць, як і куды э, скіраванае лязо гэтай э, сякеры. О, вы слушна ну, кажаце не расстрэльваюць але э, за кратамі можна памерці як э, загіну алесь пушкін мастак алесь пушкін а, я хацела вас запытацца ці можна сказаць як часам гаворыць што гэтая хваля знішчэння гэта хваля рэпрэсій супраць людзей культуры гэта рэха і гэта цана две тысячи двадцать -го году Ведаць, это важное пытанне адназначна што прычыны пагрому які мы зараз бачым знаходзяцца ў мінулым але оно знаходіцца ў мінулым трошки іншым у камуністычным мінулым у імперскім мінулым але непасрэдныя прычыны яны не звязаныя з двадцатым годам ціхановскую выбралі не за ее любой да нацыянальнай культуры гісторыі ці мовы а дзеля пераменаў бо рэжым абрыт бо сорамна было жыць жыць в такой краіне без нацыянальнай годнасці без годнасці свабоднага человекуу у бесправе Э, насамрэч непасрэднай прычынай в найноўшы час з'яўляецца вайна рассіі супраць украіны. 21 годзе э, лукашенко на пачатку паспрабаваў быць паспрабаваў даць такі адкат назад про это пачалі гаварыць а потым все перамянілася калі Росія прыняла рашэнне пачаць эту вайну і лукашенко про это уведаў краіна перайшла на на военный лад прычына у вайне 22 года хоць яна для беларусі пачалася нават раней якім чынам вы бачыце далейшае развіццё сітуацыі вы ведаеце тоталітарныя рэжымы звычайна скачаюцца альбо калі ёсць вонкавая нейкая ну как з гітлеравскім рэжымам да завага альбо калі э, ці там юрані от зараз альбо калі гіне э, заходзіць са сцэны э, кіраўнік этого рэжыму э, натуральным шляхам ці ці ці гвалтоўным але ведаеце нас это мы на это паўплываць э, калі можемм то вельмі пасродкавна а галоўнае мне здаецца тут в сэнсе перспектывы это тое якую перспектыву мы самі можемм тут зрабіць у культуры ёсць одно выйсце, але оно надзвычай магутнае это працягвацца. Зараз что это означает? Это означает, что падтрымліваць творцаў, выдаваць кнігі за мяжой, публікаваць іх на дыгітальных платформах. Для незалежных сродках масавай інфармацыі это павялічыць да максімума культурніцкую тэматыку у раскладзе э, сваіх праграмах, сваіх інтарэсаў, сваіх э, укладанняў. Ну і разумець, што культурніцкая міграцыя разам з праваабаронцамі і палітычнай апозіцыі на роўных знаходзіцца на вастрыі барацьбы за вольную незалежную і годную беларусь дзякуй вялікі гэта быў пісьменнік даследчык былы дырэктар беларускай службы радыёсавода александр лукашок І на гэтым я ганна соваць развітваюся з вами, заставайцеся са свабодай і чытайце кнігі па-беларуску. і заставайцеся ў бяспецы выслухали падкаст свабоды Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcast і YouTube, а таксама на сайце свабода кропка орг.